สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเบรุวัน อันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้พระนครราชกฤก On one occasion the blessed one was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove the squirrel sanctuary ในที่นั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย มีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วในการก่อน คือบุรุษผู้หนึ่ง ตั้งใจว่าจะคิด ซึ่งความคิดเรื่องโลก จึงออกจากนครราชกฤห์ไปสู่สะบัวชื่อสุมากตา แล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสะ ในที่นั้น เขาได้เห็นซึ่งหมู่เสนาที่ประกอบด้วยองค์สี่ คือกองพลช้างกองพลมา้า กองพลรถ และพลเดินเท้า ที่ฝั่งสะสุมากตานั้น เข้าไปอยู่ เข้าไปอยู่สู่เง่ารากบัว There the blessed one addressed the pickles thus: "Pickles, once in the past, a certain man set out from Rajaga, a h and went to Sumagata lotus pond, thinking, I will reflect about the world. He then sat down on the bank of the Sumagata lotus pond, reflecting about the world. Then Picus, the man saw a four-division army entering a lotus stalk on the bank of the pond. ครั้นเขาเห็นดังนั้นแล้ว ก็เกิดความไม่เชื่อตัวเองว่า เรานี้บ้าไปแล้ว เรานี้วิกลจริตแล้ว สิ่งใดไม่มีในโลก เราได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้น ดังนี้ บุรุษนั้นกลับเข้าไปสู่นครแล้ว เป่าร้องแก่มหาชนว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ยข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้ว ข้าพเจ้าวิกลจริตแล้ว เพราะว่าสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลก ข้าพเจ้ามาเห็นแล้ว ซึ่งสิ่งสิ่งนั้น มีเสียงถามว่า เห็นอะไรมา เขาบอกแล้วตามที่เห็นทุกประการ มีเสียงรับรองว่า ถูกแล้วถูกแล้ว ท่านผู้เจริญเอยท่านเป็นบ้าแล้ว ท่านวิกลจริตแล้ว Having seen this he thought I must be mad I must be insane I have seen something that does not exist in the world. The man then returned to the city and informed a great crowd of people, said, I must be mad, sirs. I must be insane. I have seen something that, that doesn't exist in the world. The people there asked him what he saw. Then he said exactly what he saw. Then the great cloud said, Surely you are mad. Good man, surely you are insane, and what you have seen does not exist in the world. ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่ว่าบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริง หาใช่เห็นสิ่งที่ไม่มีจริง ไม่เป็นจริงไม่ คือในการก่อนดึกดำบรรสงครามระหว่างพวกเทพกับปสูนได้ตั้งประชิดกันแล้ว ในสงครามครั้งนั้น พวกเทพเป็นฝ่ายชนะ พวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้ พวกอสูรกลัว แล้วแอบหนีไปยังพบแห่งอสูรโดยผ่านต่างเง่ารากบัว หลอกพวกเทพให้หลงกลกันอยู่ Nevertheless, Pickles, what the man saw was actually real, not unreal. Once in the past, the Devas and the Asuras were arrayed for battle. In that battle, the Devas won and the Asuras were defeated. In their defeat, the Asuras were frightening and entered the Asura city through lotus stalk to the bewilderment of the Devas. พิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงอย่าคิดเรื่องโลก โดยในยะที่บ้า โลกเที่ยง หรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด หรือโลกไม่มีที่สุด ชีพก็ดวงนั้น ร่างกายก็ร่างนั้น หรือชีพก็ดวงอื่น ร่างกายก็ร่างอื่นดังนี้เป็นต้น เพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่า เพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งบรมจรรย์ ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายทุกข์ ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานเลย Therefore, p i c k u s do not reflect about the world, thinking, the world is eternal, or the world is not eternal, or the world is finite, or the world is infinite, or the soul and the body are the same, or the soul is one thing, the body is another thing. For what reason? Because this reflection is unbeneficial, irrelevant to the fundamentals of the holy life, and does not lead to revulsion, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana. เมื่อพวกเธอจะคิด จงคิดว่า เช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่า เพราะความคิดนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของปรมจันทร์ เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความกลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน ประเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด When you reflect you should reflect this is suffering you should reflect this is the origin of suffering you should reflect that this is the cessation of suffering you should reflect this is the way leading to the cessation of suffering for what reason because this reflection is beneficial, relevant to the fundamentals of the holy life, and leads to revulsion, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana. Therefore, an exertion should be made to understand this is suffering this is the origin of suffering. This is the cessation of suffering. This is the way leading to the cessation of suffering.